nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu. Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet.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 Per començar, volem convidar-vos eh, a fer-vos voluntaris de FOAL, la Fundació 11 per Amèrica Llatina. Tot just ara inicien la campanya Buscant Mans Solidàries. Està oberta a tota la societat per tal que ens vinculem com a voluntaris en diferents projectes de cooperació internacional amb persones cegues d'Amèrica Llatina. Escoltem la Sara de Piniers, tècnic de FOAL. todo el mundo cuando oye pues una voluntariado con una asociación de, personas para América Latina lo primero que piensa es en ir allá pero hay mucho trabajo que hacer desde acá antes de ir allá hay que apoyarles en el seguimiento y en el desarrollo de, profesores o el apoyo en el desarrollo de los programas de, inserción laboral eh, programas de formación programas de evaluación de microemprendimientos Tots els detalls de la campanya buscant mans solidàries a www.foal.es. Toni Fernández de Cora, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, què en penses tu que pot aportar a una persona ser voluntària de projectes de cooperació internacional, en aquest cas de suport a persones cegues com jo d'Amèrica Llatina? Qualsevol acte de, de voluntariat aporta, aporta vida, tant per la persona que, que s'acompanya, en la qual es realitza el voluntariat, o les persones o el col·lectiu, com per la persona que realitza el, el voluntariat. Crec que al final en rep més el que és voluntari que no pas eh, allà on es desenvolupa el, el voluntariat. I així ho reconeixen, eh? Les persones que han sí. fet voluntariat sempre sí, sí. ho diuen. A més a més, aquest voluntariat eh, en FOAL no necessàriament implicaria desplaçar-se a països com Uruguai, El Salvador, Paraguai, no necessàriament, tot i que també. Sí, això he llegit. De tota manera, la forma de, de col·laborar i de ser voluntari en projectes com el que es plantegen, també des d'aquí i a través d'accions mm, uh, eh, variades i, i d'acció directa, en el fons, tam, bueno, el fons i amb la forma i amb tot, es poden realitzar des de, des de Barcelona, en aquest cas, des de Catalunya, des d'Espanya. De, des www.foal.es, aquí trobarem tota la informació de la campanya Buscant Mans Solidàries, www.foal.es foal.es. La situació de les persones cegues, Toni, en Amèrica Llatina és molt diferent de la que tenim aquí a l'estat espanyol i a Catalunya. Ho sé, ho sé. He llegit i he vist algun, eh, algun documental, algun reportatge i eh, cal, cal molta feina, cal molta ajuda. Hem de col·laborar. Un cop de mà, llavors, eh? Sí. Vinga, buscant mans solidàries, www.foal.es. Nosaltres passem al sumari de temes. What I want, you got. Avui a Catalunya sense barreres tenim eh, espai d'entitats socials destinat a donar veus a associacions com la que ens visita aquesta tarda, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Parlarem amb la seva presidenta, l'Anna Maria Quintero. A Catalunya hi ha unes 400.000 persones afectades per una malaltia minoritària. El 28 de febrer celebrarem el Dia Mundial d'aquest col·lectiu i us presentarem també el llibre Rares però interessants, fet per dones afectades. Les felicitem molt i molt per aquesta iniciativa. També ens toca a Catalunya sense barreres espai d'accessibilitat en via llibre, l'empresa de Fundació 11 destinada al foment de l'accessibilitat universal. Sí, en aquesta ocasió parlarem de les persones grans i la llar de les dificultats que es poden trobar les persones grans a l'entorn del bany i com poden solucionar-les. Ens acompanyaran l'Àngels López, delegada territorial a Catalunya de Via Libre i responsable de la botiga de Via Libre Barcelona. El bany és un espai molt perillós a casa. No tenim la gent gran <laughs> avui perquè no toca tertúlia de gent gran, però tot i així farem un petit resum per ells eh, la setmana que els hi toqui venir a la ràdio. tertúlia, tertúlia. Doncs sí que tenim tertúlia, però precisament tertúlia de dones amb discapacitat i malaltia mental. El tema de debat serà la dona amb discapacitat i la relació de parella. Sabrem com es desenvolupen les nostres amigues amb les seves relacions sentimentals i si la discapacitat o la malaltia mental els hi representa un hàndicap. Doncs molt bé, Toni. Eh, ens posem en marxa amb l'altre Toni, el Toni Huguet, al control de so, qui ja ens té preparada una altra dona, la historiadora del programa. Endavant. Endavant. La Carmina Coromines ens presenta avui la figura d'una escriptora amb la qual us he de confessar que eh, he crescut jo vivint aventures. Segur que molts de vosaltres també. És la famosa autora de Los Cinco, la gran Annie Blyton. Tot seguit la fem protagonista de la secció Història i Discapacitat. Bona tarda. Annie Blyton és, sens dubte, l'autora més coneguda de llibres per nens i joves del món. Els deu últims anys es van vendre més de 100 milions d'exemplars dels seus llibres. És principalment coneguda per per sèries de novel·les com El 5, Els 7 Secrets o Santa Clara i Torres de Mallory. En els darrers anys s'ha anat descobrint que darrere la imatge endolcorada de l'autora hi havia una personalitat tremendament complexa. Als 12 anys el seu pare va marxar amb la seva amant. Això li va representar un trauma. Amb nombroses converses i entrevistes parlava del seu pare com la persona més meravellosa que havia conegut. Els intents de la seva mare per encobrir l'episodi de l'abandonament i la tristesa provocada pel mateix mateix va fer que Blyton es creés un model escapista de la realitat. Per ella, l'escriptura va passar a ser el seu món autèntic. Segons la seva filla, el seu secret era que escrivia com una nena amb l'habilitat d'un adult. L'actriu Helena Bonham Carter, que es va documentar per interpretar el paper de l'escriptora a la sèrie de televisió Enid, va arribar a dir a la premsa britànica que Annie Blyton era el somni d'un psicoanalista. Annie Blyton va morir el 1968 afectada d'Alzheimer. Yeah. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Van Hernández. Doncs eh, iniciem el programa ja dins de l'espai destinat a donar veu a les entitats socials del país. Avui parlarem de malalties minoritàries. Primer de tot, fem una petita introducció al tema, Toni. Sí, les malalties minoritàries són aquelles en perill de mort o invalidesa crònica i amb una prevalença baixa, inferior a 5 persones afectades per cada 10.000. Es calcula que existeixen actualment entre 6.000 i 8.000 malalties minoritàries que afecten entre un 6 i un 8% de la població. A Catalunya hi ha unes 400.000 persones amb una malaltia minoritària. Sí, i una de les entitats que dona veu al col·lectiu és la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, que es va crear a finals de l'any 2004 davant la necessitat d'aglutinar amb una entitat catalana totes les associacions del sector, les persones afectades i els seus familiars. Avui ens acompanya Ana Maria Quintero, que és presidenta de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Bona tarda, benvinguda, Anna. Hola, buenas tardes. Mola a al día 28 de febrero, que celebran el Día Mundial de las Malaltías Minoritarias. A qué dedicarán la de Anguay? Bueno, pues eh, además mm, de, hacer una jornada aquí en Barcelona, este año hemos querido también realizar eh, jornadas en, en Girona, en Lleida, y bueno, posteriormente se realizará en Tarragona. Eh, aparte de otras actividades donde mm, se va a escuchar la voz de los afectados, van a hablar investigadores eh, de, enfermedades minoritarias. Y bueno, lo que se intenta es eh, dar visibilidad con, estas jornadas que se hacen, dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Quins objectius té la Federació de Malalties Minoritàries, la FECAM, Anna? Bueno, nuestros principales objetivos son, eh, sin duda, el apoyo a los enfermos de, de mm, enfermedades minoritarias, y a sus familiares, tanto en el sentido psicológico como de orientación. Una persona cuando le diagnostican de una enfermedad de este tipo, pues tanto el afectado como su familia se encuentra totalmente desorientado. No sabe por dónde tirar y muchas veces su propio médico tampoco sabe orientarle. Eh, también es muy importante para nosotros eh, fomentar la investigación de este tipo de enfermedades, no se investigan porque no, son rentables para los laboratorios. Eh, hay enfermedades pues que en España pues igual son 90 personas afectadas o 100 personas. Claro, a los laboratorios no les interesa investigar ya que tienen que invertir eh, mucho dinero Y, y después, pues, eh, <laughs> digamos que el público que, que va a comprar esas, esa, esos medicamentos, pues es, es, es, mm, es mínimo. Que, eh, dime, Anna, uh, quines són les principals necessitats que plantegen les persones afectades per una malaltia minoritària? Bueno, eh, aparte de la investigación, que es súper importante, eh, Eh, también el, hecho de conseguir un diagnóstico rápido. Eh, algunas, eh, algunos afectados de, estas enfermedades tardan años en ser diagnosticados. los profesionales médicos todavía no a ver, cuando se encuentran con, un, con una persona delante que no saben eh, cuál va a ser su, que no saben cuál es su enfermedad, en ningún momento se plantean que pueden tener delante una persona con una malaltía minoritaria. Y sobre todo también dar visibilidad a estas enfermedades. Ana, tú tienes una de estas malaltías. Eh, ¿quién es? Bueno, mi, mi enfermedad es, dicen que es rara entre las raras. Se llama linfangioleiomiomatosis. Es una enfermedad que afecta solo a mujeres, normalmente en edad fértil. Se caracteriza por una proliferación anormal de células musculares lisas e inmaduras que crecen en la vía aérea, en los vasos linfáticos, parénquima, vasos sanguíneos y que producen lesiones quísticas pulmonares. Eh, puede afectar también a otros órganos y, por supuesto, como todas las enfermedades raras, no tiene tratamiento. I, Anna, a tu et va canviar totalment la vida a partir del diagnòstic, el tractament i el trasplantament de pulmons. Pues que feies pues... abans que ahora ya no es posible? Si es que sí. alguna cosa que no puguis fer. Sí. <laughs> bueno, eh, claro, lógicamente sí que te cambia. Yo era una persona absolutamente normal, como cualquier otra mujer, con un trabajo, llevaba mi casa. Eh, simplemente, pues bueno, yo llevaba un mm, tiempo que notaba que me ahogaba cuando subía escaleras, que me faltaba el oxígeno hasta que, bueno, decidí ir al médico, me hicieron unas pruebas y me dieron este diagnóstico. Lógicamente, pues eh, te quedas muerta, nunca, mejor dicho, porque, claro, uno se espera eh, que le pueden diagnosticar cualquier enfermedad, por muy grave que sea, pero conocida. Pero claro, lo que nunca te esperas es que te suelten un diagnóstico en el que ni el propio médico sabe exactamente eh, qué tiene que hacer contigo, porque no existe tratamiento, porque eh, no hay información. Entonces, bueno, pues esto es un golpe muy fuerte eh, para mí y, lógicamente, para toda mi familia. Ana María, entenc que vostè té trasplantats los dos pulmones. Sí. Me mhm. imagino que operación mm, va ser, vaya, una una cierta envergadura. Sí, sí, sí, sí. sí. la posterior rehabilitación, claro. Sí, sí, estuve 18 meses en lista de espera. Ya, bueno, llegó un momento en el que en el que ya eh, la enfermedad estaba tan avanzada que no bueno o sea ya estaba ingresada en el hospital y ya no me daban más el alta afortunadamente llegaron unos pulmones compatibles conmigo el día 27 de diciembre que era el día de mi cumpleaños, además. un regal tan bonito. Pues sí, exactamente. No olvidará mai. Sí, sí, sí, esto mismo me lo dijo el, el cirujano torácico. Y la verdad es que sí, la, operación es muy dura es muy dura, es eh, los órganos, eh, dentro de los órganos vitales, los pulmones, son, es la operación pues más delicada, mm, son los órganos que también pues que menos supervivencia tienen para los trasplantados, ya que bueno, son unos órganos que están en contacto directo con el exterior cuando a través de la respiración. Entonces, pues bueno, eh, para controlar el rechazo y las infecciones tenemos que tomar mucha medicación, mucha medicación y esta medicación es muy fuerte y bueno, pues también nos produce efectos secundarios, por lo que al final acabamos teniendo eh, un equipo mm, médico de de diferentes especialidades que nos tratan todos y bueno, pues sí, tienes limitaciones, hay cosas que no tienes que hacer, eh, hay quien lo lleva mejor, hay quien lo lleva peor y bueno, yo intento llevarlo lo mejor posible. De unido que está dona, Toni. Sí, <laughs> a mí sabes que podem llegir la seva història en un libro, oi que sí? Doncs sí, perquè un grupo de donas s'ha atrevit a escriure la seva, la en un llibre, eh, Raras, pero interesantes. Y mhm. Ana, ¿cómo I com la iniciativa? Pues eh, la verdad es que la idea fue de, una afectada, de, bueno, mi enfermedad abreviada es LAM, porque si no, no lo entenderíamos. Eh, entonces, una afectada que vive en Tarragona, ella ha sido la que se ha movido, Mari Guerrero ha conseguido la subvención para, bueno, para poder escribir este libro cuando a nosotras, nosotras fuimos de las primeras que nos encontramos en España, eh, buscábamos como locas mm, a otras mujeres que tuvieran nuestra enfermedad. Y era prácticamente imposible, porque entonces eran los inicios de Internet, no, no había la información que hay hoy en día. Entonces, pues, eh, bueno, como lo pasamos tan mal y como cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, lo que quieres es encontrar a alguien que esté en tu misma situación, con quien puedas hablar, con quien puedas compartir miedos, eh, dudas. Eh, bueno, pues entonces eh, pensamos que escribiendo este libro podía servir para personas que están recién diagnosticadas o, bueno, o futuras diagnosticadas, ¿no? Mm, en apoyo, y bueno, pues son, son 25 testimonios de mujeres afectadas de, de esta enfermedad. Llibre molt, molt i molt interessant, eh, que mereix la pena llegir-lo. Quan es presenta el llibre, Anna? El libro se presenta el 20 de febrero en Madrid y el 5 de marzo se presentará aquí en Barcelona, en la Casa de la Convalescencia, en el Hospital de Sant Pau. Record... Es pot comprar aquest llibre? No, no se puede comprar. Eh, digamos que, bueno, habría que contactar eh, con nosotros mismos, con FECAM, eh, a nuestro número de teléfono 93 311 0615 quien quiera adquirirlo y bueno nosotros se lo se lo facilitaríamos eh, claro, la intención de, mm, eh, también de este libro es conseguir fondos para la investigación de nuestra enfermedad. Pero si no el veneu, ¿cómo conseguido fondos? Bueno, esperamos una donación por parte de la persona que lo adquiera. ¡Ay, qué voluntaria sou, ¡Qué eh? I <laughs> tan solidari. Sí, sí. que moltes sí, es es és, que no? A entidades entitats els hi costa trobar fórmules recursos, Toni, perquè mira mm libra tan fantástico... Mm. I clar, elles ho escriuen perquè volen fer arribar a la societat un missatge, donar a conèixer les malalties minoritàries, però no pensen en que això els pugui reportar alguns recursos econòmics. És cert, és que a més a més eh, bueno, es presenten eh, dificultats en el moment de, de vendre o poder vendre segons a, eh, segons a on i també per part de les entitats eh, a vegades correm poc, mm, poc risc, no? Hem de ser una miqueta més més arriscats per pensar quines formes, noves formes de captació de, de fons hi poden, hi poden haver i canviar, canviar el xip i dedicar, dedicar més temps al, a aquest pensament i a cercar les noves formes. Perquè Ana Maria Quintero, és, és fantàstica aquesta idea aquest llibre, Raras pero Interesantes, ya solo sí. con el título. Sí, sí, sí, sí. Mm, mm. ¿Sabes qué pasa? Que eh, todo el mundo llama estas enfermedades enfermedades raras. Y entonces, pues claro, a, veces eh, decimos, bueno, mm, tan raras no somos, o eh, nos hacen sentir más raras, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a la presidenta de la asociación, Mariluz, un día dijo, bueno, somos raras pero interesantes. Doncs miri, jo les convido totes plegades. Els 25 no sé si cabrien a l'estudi, home, fins a 55 hem ficat aquí, eh, de dins, de persones, que vinguin totes vostès, tan rares que són. Jo sí, les compro sí, sí. totes, eh? Me les quedo per mi. Rares però interessantes perquè puguin explicar una miqueta més eh, mm-hmm. l'argument d'aquest llibre i les històries que hi ha en ell. Sí, una sí, forma sí. de continuar parlant de malalties minoritàries sí. al programa. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Doncs moltes gràcies a vostè. Deixem el telèfon de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries minoritàries. És el 93 311 06 15. 93 311 06 15. Ana Maria Quintero és la presidenta d'aquesta entitat que avui ens ha acompanyat. Moltes gràcies pel seu testimoni. Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me. Toni, gràcies a tu per portar-nos aquestes interessants iniciatives de les entitats socials del país. Gràcies a vosaltres, Anna. Vinga, continuem ara amb la Mercè Guiu i el seu calidoscopi. Després parlem de eh, com està a casa segurs amb el bany. El calidoscopi de Mercè Guiu estava a la porta de la UCI d'un hospital per entrar i Nadine s'esperava davant meu. Era difícil no fixar-s'hi, increïblement alta, bonica i rossa, com una supermodel. Però quan va començar a parlar-me del seu projecte, vaig saber que era un àngel, capaç de donar vida amb les seves mans i el seu somriure. Nadine Gullias va deixar la comoditat de la seva Àustria natal per viure com a voluntària a l'illa d'Ometepe, a Nicaragua, amb l'ONG Nuestros Hermanos Pequeños, NPH, que fundà el pare i que des de 1954 dona acollida a nens i nenes orfes a Llatinoamèrica. Dins el marc d'aquesta organització, Nadine, amb d'altres terapeutes voluntaris, decideixen remodelar una casa vella. Des de desembre passat, la terapeuta ocupacional Ferena Hackel i la fisioterapeuta Nadine Gullias han ofert teràpia a més de 20 infants discapacitats a l'illa d'Ometepe i ajuden les seves famílies subministrant-los aliments, atenent-los i donant classes a dones embarassades, sovint adolescents. En una cultura on tenir un fill amb discapacitat encara és un pecat que cal amagar a casa, més enllà de la teràpia funcional, Nadine els ensenya l'altre cantó de la vida, en què la superació diària és possible amb amor. Permeteu-vos passar una estona veient com dues noies joves poden fer feliç a tants nens i nenes. www.proyectosamaritanoworldpress.com Repeteixo, www.proyectosamaritanoworldpress.com És una bona manera de començar el dia, renovant la fe en l'ésser humà, perquè, com diu el proverbi, poder és voler.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 Doncs continuem a Catalunya sense barreres, al teu costat, que ens escoltes. I ara eh, al costat també de l'Àngels López, que és delegada territorial a Catalunya de Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada al foment de l'accessibilitat universal. Àngels, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Vens acompanyada de la Patricia Barroso, que és responsable de la botiga de Via Libre a Barcelona. Què tal, Patricia? Hola, buenas tardes. Eh, Patricia és terapeuta ocupacional i tècnic d'ortopèdia. Exactamente. Sí, que ho saps tot, no? És eh, de les típiques persones que ens atenen en una ortopèdia, en aquest cas de via libre, per suposat, no anirem a cap altra. Evidentment. <laughs> I et fem preguntes de tot tipus. De tot tipus. Les més freqüents, quines serien? Uy, desde cualquier actividad de la vida diaria, en realidad, eh, pues dificultades que tiene uno para calzarse, una persona que pues tiene una persona mayor y quiere sacarla a la calle, una silla de ruedas, quizá mmm, cómo acceder al baño de una manera segura, sentado, bueno, multitud de cosas. Dificultats relacionades amb la mobilitat, bàsicament. No, también de comunicación, eh, también de cualquier tipo de dificultad que te afecte en la vida diaria. El tema eh, que plantegem, Àngels, avui a l'espai d'accessibilitat a Catalunya sense barreres mm, va eh, destinat a les persones grans i la llar, les dificultats que es poden trobar al bany i com poden solucionar-les. Per sí. què has escollit aquest tema? A veure, en principi perquè entenem que les persones, a mesura que es van fent grans, eh, van augmentant les seves necessitats i les seves dependències. Llavors, hi ha moltes coses de productes de suport que poden ajudar a facilitar aquestes tasques de la vida diària i he pensat que, bueno, que això ho podíem centrar, com que és molt ampli, aquesta, amb aquest programa hem pensat parlar de les concretes del bany. El que passa que eh, eh la Toni em deia, home, Anna, mm, jo no sé si sóc una persona gran o no, però a mi aquest tema m'interessa. Home, també es poden beneficiar les persones com jo, que s'acaben de torçar el peu i necessiten entrar al bany i estar sentades. <laughs> O sigui que... Pobre àngels. No, no. El tema del bany és eh, molt, molt interessant perquè eh, el, s'ha fet una tasca realment d'informació i de sensibilització tan important que hi ha moltíssima gent, que ni ens ho imaginem, eh, que tenen el bany amb la típica mitja banyera i pensen com un projecte a mig o a llarg termini realment eliminar i adaptar de manera que sigui molt fàcil entrar en aquella, sí. a, a, en el bany i que eh, es veuen ja com a són gent de 40 o de 50 anys que em comencen a fer modificacions. Vull dir que està empapant realment l'eliminació de, sí, de barreres, que també ho és. En principi ho fan en un futur ja, o per ells, o perquè poden tenir uns pares o uns algun familiar que sigui gran i que ho necessiti. Però el que és important és que si decideixen fer això, ho facin amb consciència. No es tracta de fer una rehabilitació del bany, canviar un plat de, una banyera per un plat de dutxa, sinó realment fer alguna que després els hi serveixi per temes d'accessibilitat. Perquè moltes vegades canvies eh, la banyera pel, pel plat de dutxa, però deixes un graó. I això és una dificultat si has d'entrar amb una persona que té una dependència i que té que anar amb una cadira de rodes. Llavors no pots accedir, sí que és un plat de dutxa, però segueix sent inaccessible. Llavors és important assessorar-se bé abans de fer l'obra si realment ho fem des d'aquest punt de vista i per això estan els terapeutes ocupacionals, Exacte. per informar què cal fer i quins productes de suport n'hi han que puguin ajudar a, bueno, si no pots fer obres a casa, perquè no tothom pot fer obres, doncs puguis adaptar mm, momentàniament i que sigui aquella, aquella banyera, que hi ha opcions, ara ens ho explicarà la Patrícia. Patrícia, eh, el bany és un dels espais més perillosos de la llar, mm, raons vàries. Una, les relliscades. ¿Quin tipus d'accidents són els més freqüents al bany? Los más frecuentes, los, pues el resbalarse, ¿no? El patinar en la bañera mismamente, que es un entorno húmedo siempre, entonces pues si tienes el suelo de baldosas también, incluso pues eso, te estás lavando los dientes y salpicas un poco al suelo y ahí ya tenemos un riesgo de, de caída. A més a més de relliscades, algun accident més eh, freqüent al bany? No, el más frecuente és el, el resbalar-se, no? Bàsicament per al tema de l'aigua uh -huh. per ser un espai humit. Mm, però, clar, una altra cosa és mm, els moviments que fem dins del, del bany, que si fa servir la tassa de, la tassa de l'UVC, el bidet, la dutxa, que té a veure més amb moviments que s'han de fer. Sí, exactamente. Los problemas de movilidad influyen mucho en el baño, ¿no? Pero bueno, normalmente no es un riesgo de caída principal, pero sí de dificultades. De sentirse incómoda, potser, ¿no? Claro. Jugarse incómoda ya... incluso, pues eso, llegar a ser dependiente. ¿Las personas grandes qué te explican cuando arriban a la botiga de Vía Libre a Barcelona? Normalmente te explican que pues bueno, pues tienen dificultades para moverse en el baño, para levantarse y sentarse en la taza del váter, muchas veces para entrar y salir de la bañera, y, y, claro, el problema ya no es la dificultad en sí, sino que muchas veces tampoco están muy seguros, ¿no? Es un entorno que, que, es complicado y con la edad, los problemas de movilidad, pues hay un riesgo muy importante de caídas y accidentes. ¿Y qué te principalmente? Pues normalmente mm, lo que más utilizamos en estas ocasiones son alzabáteres, que son bueno, pues unos elevadores que para baños que son muy bajitos, pues facilitan el sentarse y el incorporarse a la gente. Otra de las opciones que tenemos son asientos para ducha o tablas para bañera, en función de si tienen plato de ducha o bañera. y con eso pues facilita que puedan asearse de manera autónoma sentados. Jo no sé, Àngels, si us arriben projectes d'obres, també, de gent que vol remodelar el bany sí. i ve a assessorar-se. No sé si l'ortopèdia seria el lloc més, més bueno, nosaltres el podem posar en contacte amb, amb constructores i amb arquitectes tècnics. A veure, nosaltres estem fent un programa per la Diputació, estem coordinant, que és precisament de rehabilitació de vivendes i ens, ens centrem bàsicament al bany. Llavors, estem conjuntament amb una empresa d'arquitectura i, a més a més, hi ha una empresa constructora que és la que fa l'obra. Llavors, nosaltres anem com a tècnics sociosanitaris, llavors, si s'ha de fer obra, intervé l'arquitecte tècnic dient què s'ha de fer i llavors ho fa el constructor. bueno, això ho podríem fer des de la botiga, podríem connectar, de fet ho han fet aquí al carrer Premià amb un cas, de remodelar-li tota la casa. O sigui, fer la connexió de totes industrials i tot, i fer-ho amb criteris d'accessibilitat. Sí, mm, hi ha diferents dificultats i vosaltres, a Via Libre, sempre dieu que més que les dificultats escolteu el que passa i busqueu una solució. Sí, sí, sí, nosaltres sempre escoltem a la persona i li preguntem quines són, perquè cada, dintre de la mateixa mm, perspectiva, de, de discapacitat, poden haver diferents dificultats. Llavors és important saber cada persona quines té i quina és la seva necessitat concreta i fer-ho. No és una barra la pots posar en un bany, però és que dependrà de la persona, de l'alçada que tingui, que la posaràs en una banda, la posaràs en una altra. O sigui, has de mirar la persona, valorar-la i dir, doncs pues aquí, i va bé per aquella persona. El típic debat, en debat de bany o dutxa, mm, no sé com és d'actual, <laughs> les ortopèdies, perquè les vivendes modernes, bàsicament, solen, solen tenir una dutxa, com a mínim. Sí, normalmente tienen una ducha, ¿no? Y, y bueno, es importante que esta sea accesible. Y lo que sí que solemos hacer nosotros en la ortopedia es eso, lo que comentó Ángel, de mirar qué dificultades tiene la persona, hacer una valoración y y no es cuestión de adaptar todo de golpe también, ¿no? Sino ir priorizando esas necesidades. También es bueno que pensemos nosotros cuando adquirimos una vivienda también lo fácil o difícil que nos será también en un futuro. No, pues eso, pues si es un baño muy pequeñito, tenemos que pensar que seguramente en un futuro tengamos dificultades. Pues si, si llega el momento que tenemos que adaptarlo o mejorarlo, pues va a ser un, va a ser un problema, porque no vamos a poder meter a lo mejor una silla de ruedas o otras, otros problemes. Clar, el que passa que imagino que la gent, quan, quan compra una vivenda, no, no pensa en que pot tenir un accident, en aquests problemes eh, transitoris o permanents que poden venir, no? Eh, no sé, no, en principi no. Jo suposo que si és jove, perquè normalment la compres <laughs> per una casa, si ets jove i tal, no hi penses. Però sí que és cert que darrerament els banys ja els fan amb... O sigui, les noves construccions, molts ja venen amb plat de dutxa, perquè s'està imposant molt el tema del plat de dutxa. Suposo que, a més a més, perquè també és més, més econòmic sí. fer-ho des d'inici, però també per una visualització de futur, no? de que amb el futur la gent se canvia el plat de, a la banyera per plat de dutxa, doncs ja ho fan inicialment. O com a mínim tenen un dels dos banys que té l'accessibilitat la, adequada. El que passa és que no ho fan en criteris d'accessibilitat, en realitat, i acaba havent un plat de dutxa amb un graó que probablement és inaccessible. No tant com una banyera, però sí per grans dependents sí que ho és. I sense barres de subjecció, per exemple. Sense barres, la porta no passa una cadira de rodes, no tens amplitud per gir, o sigui, si tens un plat de dutxa però no pots accedir al plat de dutxa perquè no tens l'amplitud suficient, perquè no estan pensats, en... encara que ells ho venen com, miri, quan sigui gran doncs vostè podrà aquí dutxar-se i tal. No, perquè no està pensat en, en accessibilitat. No et convidaré a que és el meu Àngels, perquè mm, d'aquestes no, sí. característiques trobaràs més d'una, eh? M'has de convidar perquè et digui com ho has de fer <laughs> sí. perquè puguis accedir. Encarregar-te un projecte de remodelació. Clar, i jo et deixaré una casa perfecta. Tinc la típica dutxa que mai s'ha de tenir amb més barreres que una banyera. <laughs> Aquelles que estan entrada de cantó i... I, no. I és una cosa habitual, eh? Sí. No? Doncs jo encara et guanyo. Jo tinc una cosa encara més antiga, que quasi que faria un museu, o podeu mostrar la casa de com no ha de no ser ha de mai... Ser. <laughs> un exemple de com no ha de ser. Exacte. Eh, respecte a les dificultats de rentar-se el cap, hi ha moltes persones que es renten el cap eh, independentment del cos. Y vos aquí tenéis una solución también para que se han presentar mm, personas con problemas. Sí, tenemos algunas soluciones, por ejemplo, bueno, para personas también que están encamadas, tenemos una solución de para lavarse el pelo tumbado, ¿no? Pues para que una persona que no pueda hacerlo de manera autónoma o que no se puede incorporar por cualquier situación, podemos lavar el pelo en, en la cama tumbado. Otra opción también tenemos para lavar la, la cabeza sentado, ¿vale? Se incorpora, es un, es un dispositivo que se sujeta al cuello y en el bidet mismo podemos lavar ¿no? el pelo. En el, en el mateix bidet? Sí. Carai. I on, on se senta la persona? En una silla cualquiera. Ah, ah. Diuen que l'aigua va parar al, al bidet. Sí, o sigui, sí, tu, sí, rentes el, tu rentes el cap al, a l'utensili, diguem-ne, a l'estriquet, i l'aigua va parar a desempuncar el bidet. Uh mhm. -huh. Carai, ho teniu tot aquí, eh? Sí, Diu, si tens dificultats para pentinar-te, aquí las superas han em posa l'Àngels al guió. <laughs> Pues no sé cómo. A veure. En el tema de, del peinado, eh, normalmente las, de las dificultades que tenemos en las personas mayores es de movilidad, ¿no? Tenemos problemas de hombros ya, entonces no pueden levantar los brazos más de 90 grados, entonces ya llegar a la cabeza es muy complicado. Entonces lo que tenemos es un peine que tiene un mango alargado, con una pequeña curva para que se adapte bien a la cabeza, entonces uno puede peinarse de manera autónoma. Lo mismo está en, cepillo, para gente que quiere cepillarse el pelo. Y me imagino que en esponja también. con ah, también, claro. Sí? Esponja de mango alargado, con curva, como, como queramos. Incluso para echarnos crema. Aquí, aquí Uposa, posa, aplicados de cremas. Bueno, el que <laughs> el meu, és de paret. de cremas? Es igual, es un dispositivo con un mango alargado y tiene un cabezal con unos pequeños cilindros, rolón como un rolón, digamos, de desodorante, pero tiene como 10, ¿no? Entonces, tú introduces eh, la crema detrás del, del producto y por los, los rolón esos, los, las bolitas, va saliendo la crema. Entonces, vas a extender. molt pràctic. Àngels, mai mm, em recordo de preguntar-te on tenim la botiga de Via Libre a Al Barcelona. carrer Gavà, número 11, aquí a propet. Al carrer Gavà, número 11, allà us trobem. I una pàgina web també per tota la informació sí, d'accessibilitat. Sí, www.vialibre.com uh mhm, -huh, vialibre.com i carrer Gavà, número 1. Toni, un dia 11, hauríem... 11. 11, perdó. Hauríem de passar-nos per allà. Sí, perquè veure... Esteu convidats tots. Tot això últim és, és mm, fantàstic, eh? Els estris. Són no? coses que, que la gent no coneix coneix uh -huh. i que no sap què pot trobar en una ortopèdia, per sempre la relaciones més en cadires de rodes sí, o crosses, sí, sí, sí. i totes aquestes coses estan en una ortopèdia. Ja dic, avui ho hem centrat amb el bany, perquè és molt ampli. Un altre dia es pot centrar amb la cuina o amb, amb altres espais de, del sí, pis. Sí, perquè a mi obrir llaunes mai, mai he sabut, eh? Doncs pues n'hi ha un aparell fantàstic. <laughs> mai he sabut. Gràcies, Àngels López i Patricia, eh, per haver-nos acompanyat aquesta, aquesta tarda. Patricia Barroso, que és eh, terapeuta ocupacional i tècnic d'ortopèdia. La trobem a la botiga de Via Libre a Barcelona, al carrer Gavà número 11, disposada a contestar tots els nostres dubtes del bany i, i, de, i de qualsevol producte d'ortopèdia en general, sí? Sí. Molt bé. Doncs gràcies eh, per ser amb nosaltres. Àngels, et quedes a, a la tertúlia, oi? Sí. Vinga, mentrestant, mentre s'arriba la tertúlia de les dones, nosaltres ens quedem al costat de la Dolors Garcia, que ens porta noves ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. Per aquesta setmana estem gestionant per Barcelona Ciutat un perfil de gestor i gestora telefònic de recobraments amb tasques relacionades amb l'assessorament legal. Es requereix formació administrativa amb coneixements tant de finances com de bit legal i en domini de Word i Excel. S'ofereix prioritàriament jornada de tarda en contracte d'obra i servei amb possibilitats de contracte estable. També estem buscant un, un auxiliar per un centre cívic per fer tasques d'atenció al públic i preparació de sales per les diferents activitats. Es valora formació secundària i coneixements d'aplicacions ofimàtiques, així com bon nivell de català tant a nivell de comunicació escrita i de conversa. S'ofereix jornada parcial i contracte indefinit. I per últim, estem seleccionant un perfil de manteniment d'equipaments turístics que s'encarregarà de revisar l'estat dels apartaments i farà la reparació dels desperfectes. Es requereix experiència laboral fent tasques similars i carnet de conduir. S'ofereix un contracte d'un any en jornada completa matí i tarda. Aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau d'absoluta, total o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes, informació de cursos de formació i més a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FST Inserta i fins la setmana vinent. Moltes gràcies, Dolors. Deixem el vostre telèfon 93 238 49 49. És el telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49 per trobar diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat. Eh, ara fem una petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia de dones que avui ens parlen de les seves relacions de parella. I hate you, but I love tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. We get it almost every night when that moon doncs ja hi som dins de la tertúlia de dones, avui acompanyats eh, per la Mònica Civil, eh, també la Raquel Caballero, Àngels López, Montserrat López i, i també una nova companya, Isabel Abella. Què tal? Bona tarda, amigues. Bona tarda, bona, bona tarda. Avui, Toni, hem escollit com a tema de tertúlia la dona i la seva relació de parella. Així és. I avui és 16 o 15, 15 o 16 de febrer, mm -hmm. i, mhm. i hem celebrat Sant Valentín. Ahir, ahir, sí, ahir. dels enamorats. Ahir. Però ha estat casualitat, eh? El tema escollit. No, no, no. <laughs> Segur que ho han fet amb... a, a propi intento. No, no, no, perquè en principi avui mm, volíem parlar de maternitat i discapacitat i com que la Paulina Saball, mhm. que està embarassada, no ha pogut ser amb nosaltres, hem posposat aquest tema. És veritat, sí. I vam avançar el tema de la parella, o sigui que Sant Valentín ha hecho de les suyes. Bueno, perquè és màgic, no? Diuen, i fa aquestes coses, els miracles, i ajunta parelles, i desuneix parelles, i de tot, no? Apa, que avui... A veure, dones, eh, teniu parella? Si no, presenteu una miqueta el vostre cas. Doncs sí, tinc parella. Des jo també de, quant de temps, parella. estable, no estable, una mica de situem-nos bé en la vostra vida. Era tafaneria per començar. Doncs sí, tinc parella estable Yo también tengo un marido que es lo más maravilloso del mundo. jo <laughs> també tinc parella des de fa 10 anys. Jo des de fa 30. Jo, ay, ai, perdó, jo <clears throat> també tinc parella estable. Sí. I per aquí? També te- tenim parella estable, sí. Cap dona és soltera de la taula. No? De Sembla que moment no. Jo sí, jo soc bueno, divorciada. El, ten, el tenir parella no vol dir... <laughs> Bueno, de condició de casada, sí. Eh? Clar. <laughs> Ja, ja m'he ficat en camisa de onze varas. Som molt modernes. Sí. A veure, anem, ah. anem, anem al guió, anem al guió, perquè m'he saltat el guió. M'he ficat aquí en un berenjenal. Eh, no sé si les relacions de parella mm, que heu tingut han estat homes amb o sense discapacitat, o l'actual és amb un home amb o sense discapacitat. Expliquem una miqueta el tema. Doncs jo he tingut relacions de parella amb homes que tenien discapacitat i homes que no tenien discapacitat i, i bueno, actualment estic amb, amb una relació de parella amb, amb un home que té discapacitat. Yo, por suerte, estoy con una persona que no tiene ninguna discapacidad y, y, y nunca he estado con nadie que la tuviera, que yo lo supiera al menos. Jo sí, he estat amb els dos tipus, amb discapacitat i sense discapacitat, i actualment estic amb la meva parella que té discapacitat. Jo no, jo no hi he estat per almenys no declarada. Vull dir... <laughs> No Home, a més a de, més... Després de 30 anys, vull dir, tot pot sortir, no? 30 anys de matrimoni amb un home sense discapacitat, jo, que a més a més és metge, tot sigui dit. Això. Jo, jo sóc la que tinc la discapacitat. Uh mhm. -huh. Tu, el, la teva parella no? No, la meva parella no la té. Doncs bé, eh, què, què en penseu? El fet de que la parella de la dona amb discapacitat tingui o no discapacitat fa que s'entengui millor aquesta relació, que funcioni millor, que hi hagi més empatia o no té per què? Doncs a mi em costa molt respondre aquesta pregunta, perquè per una banda trobo que la persona que o sigui, que depèn molt de la persona. Que sí que m'he trobat amb, amb, per exemple, la meva parella actual, pues, tenim molta afinitat, mmm, coses que, que no cal dir-les, que ja, ja les entens perquè les has passat, però també he tingut parelles que, amb les quals mm, m'he mm, entès molt bé, crec que m'han entès molt bé, que, que hi ha una part d'empatia, d'estima, que, que substitueix... Mm, que gràcies a Déu pues, no tenia una, dis una discapacitat, vull dir... Yo, cre yo también, ¿eh? Yo creo que, que una persona con... O sea, que que, el, que tu pareja tenga discapacidad o no, no tiene nada que ver si es buena persona o no y te entiende mejor de una manera o de otra. Depèn del caràcter de la persona, perquè jo sé que, bueno, com que he tingut tant discapacitats i sense, eh, en si no és perquè tingui discapacitat que t'hagi d'entendre millor, sí que és cert que hi ha coses que, que sintonitzes més, perquè no cal dir-les, que ja sap quines són, perquè la discapacitat és la mateixa. També pot provocar situacions difícils al tenir la mateixa discapacitat i tenir problemes afegits, no? que, que bueno, s'hagin de resoldre per ambes parts, i llavors això també pot provocar situacions complicades. Però bueno, jo penso que va molt amb el caràcter de, de la teva parella. Estic totalment d'acord amb ella. El meu ha sigut una discapacitat adquirida des de fa set, set anys, vull dir, i com és una persona que penso que m'estima, no em veu com una malalta, sinó com la seva dona, doncs que està malalta. Ah, és que és així. <laughs> si tu t'estimes, ja està. És, és que és la base. Home, no sé si tot és tan ideal, Toni. No sé si tot és tan ideal. Si la discapacitat és tan acceptada, ben acceptada per la parella, que no provoquen renous, no sé. Tot té matisos i Clar. hi ha, hi ha casos. Clar. I depèn, i és que sempre anem al mateix que som la base, és, depèn de la persona, sempre. Jo penso que també depèn del moment en què s'adquireix la discapacitat. No és el mateix que tu conegui ja amb una discapacitat i amb una sèrie de problemàtiques a que tu no tinguessis res, de sobte adquireixes la discapacitat i la teva parella s'ha d'acostumar a les noves circumstàncies. Hi haurà qui s'acostumarà i hi haurà qui no. I això no vol dir que no pateixi. No, simplement que t'ho mostri o no t'ho mostri. No? Clar. O sigui, que t'acompanyi o no t'acompanyi. Doncs pues, pues moments que estigui... Pues, eh, pues, Pues el límit, no, també. Ah. Però a veure, maques, digueu-me, sinceritat, la discapacitat no és una mica un enrenou al mig de tanta, de, de, de l'amor, de la relació de parella, d'aquesta situació tan quotidiana? Home, a veure, no té per què ser-ho, perquè, vull dir, mm, una relació de parella són moltes coses i, Exacte. i una persona també és moltes coses, com comentava l'Àngels, que deia pues, que una mica depèn del caràcter, no? Es pot donar que mm, en un moment determinat, jo que sé, pues, els dos no que estiguin en crisi, sinó que pues, igual tinguin una recaiguda, tinguin una sèrie de problemes, però com pot passar amb una altra parella que no tingui una discapacitat i es pugui trobar una altra sèrie de problemàtiques. Pues la verdad es que no sé qué decir. Yo creo que en, el caso de que tengas una discapacidad es un poco una traba más para la pareja. Otra cosa es que esa persona eh, que te quiere y que el amor puede con todo, con lo cual para él no le supone nada que tú tengas una discapacidad más grande, más pequeña, más vista, menos vista, le dará exactamente igual. Si te quiere, te quiere, te quiere tal cual. Bé, jo penso que el, el problema està amb l'inici de la relació. És a dir, si tu ja tens una discapacitat i a més aquesta discapacitat és visible, que vas amb una cadira de rodes, vas amb un bastó, vas amb un... és evident, tindràs més dificultat probablement a l'hora d'atreure aquella persona. Val? Ara, un cop has aconseguit atreure la seva atenció i que es centri en tu i no en la teva discapacitat, doncs et valorarà com a persona, però és evident que si jo... d'entrada et veu i et veu amb una cadira de rodes, allò frena, o et veu amb un bastó i frena. Jo m'agradaria igual, eh? fer aquesta contestació dintre de 10 anys més, perquè només fa 7 anys que tinc la malaltia i encara ara comença a ser pues, evident, saps? Quan sigui més evident ja, ja us la contestaré però, però sembleu més enamorats que mai. Ja, bueno. Tot i que la discapacitat perquè hi ha és més un evident, respecte, dius ara. Bueno, sí, clar. I perquè et valora tu com a persona, no ah, mira la teva, la teva totalment. discapacitat. Llavors, amb el teu jo... cas, probablement Total, anirà assumint totalment. La, la degeneració que pugui haver dintre de la malaltia. Però diferent és si d'entrada ja et veu amb la cadira. Ah, no, no, no. Llavors, clar, realment t'ha d'estimar a tu. Clar, ah, total. Jo penso clar, que hi ha dies que és dur, eh? Jo, quan em vaig començar a posar malalta, portava un any de relació. I jo mateixa li vaig proposar al meu parella de deixar-ho córrer. Jo també, eh? I, I, no dubto, i em portava 30. No dubto, però és molt dur, eh? Hi ha dies que, que portes bé i hi ha dies que no. Jo he podido tener algunos novios y no los he tenido porque directamente me han me han juzgado o me han puesto trabas con mi discapacidad y los he crucificado de entrada. ¿eh? <laughs> cualquier comentario ha sido así, ah, pues ahí y tal pues, eh, eh, ahí venimos a lo que decimos de que no todos los hombres o no todas las personas son iguales. No. Claro tampoco nosotras, ¿eh? conforme te haces mayor también vas teniendo un poco más de madurez y vas sabiendo explicar un poco más las cosas. ¿Y segura quién? Porque yo de joven, claro, cuando era más jovencita y empezaba a tener noviete, como me dijeran, ostras, tú me acuerdo uno que me dijo, Jolín, meas más que les ranes. Bueno, per què me dijo eso? Ja, res, li va caure tot el sexe a terra, Raquel. tota la vida. Hola. Claro, sí. pero yo pues estaba... va crucificar ell mateix, sí, sí, eh? Estaba enamoradísima de aquel chico, seguro que era buenísima persona, pero Hasta hizo aquel aquel comentario... Claro, no pues, debería ser molt quan pobre. el comentari. Ja no, no le di más oportunidades, s'acabó. O sigui que la discapacitat pot ser un impediment a l'hora de trobar parella. Jo crec que sí. Mm, bueno, jo crec que, a veure, en el meu cas, mm, crec que no. Eh, el trastorn mental, en un principi, ja, no sé, ja, la setmana passada parlàveu de si es veia físicament o no. Hi ha gent que se li pot notar més per, tipus, per la medicació, etc. Mm, jo crec que a mi no se'm nota físicament. Mm, jo em veig, mm, vamos, que no, <laughs> crec que no se'm nota. El que sí que pot passar és que una vegada eh, pues, coneixes una persona, mm, veus que t'importa, li dius, el trastorn mental a cara dia d'avui té molt d'estigma, hi ha molt de desconeixement, fa por i rebuig, lògicament. Ara, també he de dir que jo no m'hi he trobat, amb la qual doncs, hi haurà una miqueta de tot. Mm, I si la persona és cega, va en cadira de rodes, una discapacitat és sorda, una discapacitat Home, si visible... Sí. De, de, depèn molt de la persona, eh? perquè a vegades veus persones que, lo, que l'últim que els hi veus és la cadira de rodes, el que veu poc, vull dir... És la personalitat. Però més que res també és... És la força. És els entorns amb els que et puguis moure, no? Perquè Totalment. Perquè tenir clar. una discapacitat probablement et limita entorns de moviment, també et limita possibilitats de, de trobar aquella parella no discapacitar, perquè si et mous dintre de l'entorn de la discapacitat, evidentment, tens més possibilitats de trobar-lo discapacitat que no. Llavors, per una persona cega, bueno, pues, si no freqüenta els ambients, serà millor perquè no se sent còmoda, no? De, on puguis trobar, també. on puguis trobar ah. la parella i tal, pues, et costa més. Llavors, jo, per exemple, jo he tingut una experiència de, de dir, bueno, a mi em costava, no?, el poder contactar, la, el primer contacte amb la gent i tal. Però va ser una època d'internet i era la reina de la, <laughs> o sigui, era la reina perquè allà podia ser jo. O sigui, allà ningú sabia que jo tenia una discapacitat, llavors em valoraven a mi com a persona. Després els, els hi acabaves dient i ho acceptaven. Jo em sorprenia perquè ho acceptaven, no? Perquè t'havien conegut primer perquè, de, es, a, es, com a persona sí. sense Àngels, mirar ni jutjar. Àngels, el teu enamorat el vas conèixer a internet. No, no, no vaja, va ser pel sistema <laughs> pues tradicional. Pues no, però em vaig conèixer... Eh? Però em vaig conèixer... Sí, però és discapacitat. <laughs> el vaig conèixer dins de l'entorn del món de, de la 11, no? Amb la qual bueno, que no passa res, no? Perquè, perquè jo estic supercontenta. Però aquella època en la que jo vaig estar dintre d'internet dient que estava al mercat com una persona normal, <laughs> sense mm. problemes, jo em podia desenvolupar normal, sense por, sense res, o sigui, sense, segurament era jo mateixa la que em posava tabús i em posava traves, eh? Però allà era fantàstic. La reina d'internet, imagina't. Sí, sí, t'ho juro, la reina d'internet vaig triomfar. Ara, allò tampoc porta el lloc, no? <laughs> Però, però bueno. A veure, us han rebutjat sentimentalment per tenir una discapacitat. La Raquel l'han ah, fet ferir. A mi, Ferides, creo que eh? fue mi primer amor, el que el primero que me, que me que bueno más que más que como has dicho rebuchar rechazarme más que rechazarme fue aquel comentario no porque el chaval se quedó sorprendido tenemos tengo cistitis intersticial y tenía que ir con mucha frecuencia al lavabo claro estábamos tomando algo y en media hora fui tres veces es que se quedó sorprendido acabamos de conocernos no sabía nada y, y el pobre hizo ese comentario y catacraca no sé <laughs> si més bé els va, però por suerte, vas, vas rebutjar-lo ja, tu. Ja no m'ha passat, jo crec que sí, però ja no m'ha passat nunca uh -huh. més, eh? Mm, crec que no, no m'he sentit rebutjada per... A mi no, perquè ja no hi he arribat. Vull dir, si l'he conegut, llavors ja no m'ha rebutjat per això. El problema és arribar... Absolut, tot el contrari. Bueno, és que ja estic amb la meva parella un cop em vaig posar malalta, vull dir que Clar, abans d'això, ja, aquesta era la parella que tenies ja es quan... Un cop em vaig posar malalta, sí, clar. Sí, claro, però hi ha persones en la que han sido sí. que han sido dejadas, dejadas después de, eh. dejadas. después de haber Hay un índice de, de divorciados, eh. Amigues, i si la discapacitat no es veu, ho diem o no ho diem? Jo crec que s'ha de dir. Perquè sí. no sé què dir. Sí. Perquè sí. no sé què dir. Pues jo crec que sí. En les parelles, sí evidentment. Clar. I tant. Sí. segurament és una discapacitat que tard o d'hora apareixerà, apareixerà, apareixerà, pues més val I qui discapacitat? És que se'ls ha de dir. I si se nos va el príncipe azul? Pues mira, ya que, otra, no que ser. Pues que venga el, el, verde. Es que no era tan azul. A mí se me fue el azul y vino uno mejor. <laughs> <laughs> Igual era un cuervo negro, Tony. Claro. <laughs> un príncipe blau. Mochuelo de estos de mal agüero. Dones, doncs ha estat un plaer tenir-vos al programa. Eh, avui hem parlat de la dona amb discapacitat i malaltia mental i la seva relació de parella. Mònica, Raquel, Àngels, Montse, eh, també Isabel i la Tori ens han acompanyat. Que tingueu un feliç mes. Us espero el mes de març, eh? Sí? Moltes gràcies. Vinga, una gràcies. gràcies. Nosaltres tornarem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones, sobretot felices i també solidàries.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 Joan Pau II